вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у радыё часопіса мы вырашылі правесці апытанне вядомых у краіне ў культуры асобаў і высвятліць што яны чытаюць якія імёны і творы сёння прыцягваюць іхную ўвагу як кола чытання змянілася з савецкіх часоў матэрыял на гэтую тэму у рубрыцы опус цытатум вы пачуеце ў сярэдзіне нашай перадачы але перад тым хачу звярнуць увагу на падзеі зусім не з літаратурнага жыцця якія між тым чыста механічна ўплываюць на кола чытання беларусаў напрыканцы два стагоддзя. Па-першае, гэта прыняты на мінулым тыдні закон аб друку. Застаецца толькі здагадвацца, якога дзеяння гэтая міна пад недзяржаўны беларускі друк запаволенага ці імгненнага по-другое у мінулую восень акурат гэткім часам як цяпер адбыліся радыкальныя змены ў галоўным літаратурным выдавецтве краіны мастацкай літаратуры на працягу году адтуль сышлі найбольш аўтарытэтныя рэдактары рыгор барадулін василь сёмуха владимир орлоў яўген лецка лілія законнікова год назад выдавецтва мастацкая літаратура выключыла з вытворчасці новую кнігу прозы народнага пісьменніка беларусі василя быкова словом наше кола чытання фармуем сёння не толькі мы самі альбо тое што выбіраем мы звязаныя часта з супрацівам апозіцыйнасцю палітыкай прычым нашыя цяжкасці ў гэтай справе не маюць тэндэнцыі да змяншэння выглядае што ў канцы два стагоддзя беларусь можа вярнуцца ва ўласную старажытнасць калі быў створаны высакародны прыгожы вобраз кніганошаў толькі цяпер гэта будуць якія-небудзь зусім сучасныя сідзі ношы або і ўвогуле віртуальныя дастаўшчыкі праз інтэрнэт у сённяшнім выпуску вострыя брамы занатоўкі сергея шупы у рубрыцы прыватныя рэчы Затым у рубрыцы опус цытатум гутарка пра кола чытання і рэцэнзія на новую кнігу Адама Глёбуса, а завершыць перадачу Сергій Харэўскі. Ён распавядзе пра падземны Мск, будоўля якога схаваная ад вачэй гараджанаў. прыватныя рэчы. Пра аўгінню алексючанку я ведаю вельмі мала. Ведаю, што ў 18 годзе яна жыла ў сталіцы нашай роднай краіны беларускай народнай рэспублікі Менску. Ведаю, што наш урад, народны сакратарыат БнР некалькі разоў пасылаў яе з адказным заданнем у Бабруйск, які тады належаў да зоны кантраляванай польскім корпусам добрамусніцкага, значыць дабрацца туды было не лягчэй, чым сёння з менску ў вільню. Ведаю яшчэ, што з ад'ездам у канцы 18 -го году нашага ўраду ў горадню апынулася там і яна. У сваім дзённіку за пачатак 19 -го году наш прэм'ер-міністр Антон Луцкевіч коротка апісвае сустрэчу з ёй. Ведаю таксама з ліста аднаго з беларускіх дзеячоў, які дзяліўся сваімі ўражаннямі ад горадні, што яна, цытую, гуляе з афіцэрамі ўсіх магчымых арміяў і войскаў. Што чамусьці я ўспрымаю пазітыўна, мне ўяўляецца гэткая беларуская мата хары. А вось і гісторыя, якую я хацеў сёння расказаць. Цтую амаль даслоўна пратакол паседжання надзвычайнай дыпламатычнай місіі беларускай народнай рэспублікі ў берерліне за 16 жніўня 19 -го году. Слухалі даклад пана Мюллера, аб падарожжы місіі беларускага пасла на ўкраіне цвікевіча. Місія, дзякуючы ваеннай зоне, праз прагу на ўкраіну праехаць не ўдалось. Прыйшлося прабаваць праз варшаву, куды місія і выехала. Аказалася, што з варшавы на ўкраіну ніяк няможна ўсёй місіі прабрацца пастанавілі паслаць, аказаўшую ўжо не раз цэнныя ўслугі радзе народных міністраў у справе пераезду і правоз дакументаў праз фронт Эўгенію Алексючанку, як дыпламатычнага кур'ера да украінскага ўраду ў камянец падольску даручыўшы ёй завясці і абмяняць нерэалізаваны ў берлінскім райхсбанку дзе грошы адмовіліся выплаціць по украінскаму пераводу бо быў наложаны арышт на украінскія грошы перавод ураду бнр на сумму полтора мільёна карбованцаў з варшавы алексючанка з вялікімі труднасцямі дабралася да луцка адкуль пераадзеўшыся сялянкаю пайшла праз лінію польска-бальшавіцкага фронту, а на бальшавіцкай старане яе арыштавалі, але за 500 крон удалося ўцячы і нават ахранны дакумент атрымаць да астрогу. Каля самай граніцы, пасля таго, як у гатэлі ноччу пры рэвізіі бальшавікамі у яе адабралі ўсе пры ёй знаходзячыяся грошы, убранне лепшае багаж і нават чаравікі Яна змушана была з дакументамі чудам захаванымі, без капейкі грошы уцячы раненька з гатэлю, бо не было чым плаціць. На самай бальшавіцка-украінскай граніцы яе зноў арыштавалі для выяснення асобы, але ёй удалося ўночы разам з двума украінкамі, выламаўшы акно арыштанскай, уцячы і перайсці пад агнём б'ючыхся бальшавікоў і украінцаў граніцу. Каманда перадавой украінскай лініі з пачотам даставіла яе ў камянец Падольск, дзе прэм'ер-міністр Мартас адразу зрабіў усё, каб перавод быў перамяняны на аўстрыяцкі банк у Веня на 3 мільёны крон. Падвезеная Алексучанка да польскай граніцы на збруч узноў была арыштаваная палякамі. І толькі дзякуючы спрыту і лоўкасці яна арыштаваная і пад канвоем жандараў, згодна з яе просьбамі была дастаўленая ў варшаву для праверкі асобы, дзе ўдалося яе асвабадзіць спадарышту. Седзячы ў гатэлю падарыштам, яна сумела перадаць усе дакументы і прывезены перавод яшчэ перад асвабаджэннем праз дыпламатычнага кур'ера камарынца пану Цвікевічу. Пасля гэтай падзеі Аўгіня Алексючанка знікае ў нябыт. Апошні раз яе зорка няясна бліснула падчас так званага беластоцкага працэсу 23 -го году, калі палякі судзілі ўдзельнікаў беларускага нацыянальнага партызанска-дыверсійнага руху. Адным з трох партызанскіх аддзелаў кіравала Алексючанка. Гэта было завочнае сведчанне. На час працэсу яе месца знаходжання было ўжо невядомае. Больш я пра яе не ведаю нічога. Opus Citatum. Гэтая рубрика ў вострай браме распавядае пра кола чытання, як выбітных дзеячоў нашай культуры, спецыялістаў літаратуры, так і паспалітых людзей. Што вы чытаеце, чаму вам спадабалася ці не? Між іншым кола чытання сёння і 10 гадоў таму гэта зусім розныя творы, настроі і чаканні. Згадайце сярэдзіну 80-х, калі кожны год набываўся першы нумар часопіса полымя, таму што там друкаваўся быкаў. Здаецца 17 верасня у ліме абавязкова публікаваў новыя вершы танк. Калі у маладосці з'яўлялася штосьці караткевіча, пра гэта адразу ішла пагалоска. Былі такія аўтары, якія чыталіся і набываліся толькі за імя. І грамадства досыць адзінадушна аддавала ім сваю ўвагу. Ці змянілася гэтае актыўнае кола чытання сёння. Вось што адказаў на гэтае пытанне пісьменнік з беласточаны сакрат Яновіч. Я цяперашнім часам люблю чытаць перш за ўсё э, эсэ нейкія разважанні пра гістарычна мінулае беларусі ці чалавеча лёсу ці э, разважанні пра змены цывілізацыі не, не люблю чытаць эпіку часам нават з'яўляюся чаму але э, магчыма по прычына у тым што няма эпікі якая б не была толькі апісальнай а нейкай глыбейшай ёсць шмат прозы у цяперашай беларускай літаратуры але уся яна нейка такая як бы з мінулага часу яе сэнс яе настрой ёсць не сучас асабліва гэта відавочая скажем шматлікіх паэтаў у тым ліку і маладых што менавіта павярхоўнасць гэта такая нейкая лірычная павярхоўнасць ці ностальгічнасць у старэйшых аўтараў ностальгія сум смутак па перажытым часе які таксама нічога не тлумачыць бо я чытаю скажам пра сцежкі дзяцінства пра зларадность сяброў раду змены у чалавечым лёсе але ўсё тое не выходзіць па-за сцверджані факту что так сталася нема у цяперашніх аўтараў за выключэннем некаторых нема нейкага зразумення ці спробы тлумачэння усяго того, можна смуткаваць так наогул трэба растлумачыць гэты смутак трэба спрабаваць зразумець час і эпоху хацелася б у гэтых тэкстах якойсьці мудрасці не толькі свяжэння факту не толькі э, апісання бо ўсё гэта я сам ведаю і без іх але літаратура калі яна абмяжоўваецца да вопісу не ёсць літаратурою ёсць толькі ў лепшым выпадку дакументам часу і ўсё гэтыя ўсе адносіны гэтых усіх адносінаў мне вельмі не хапае у цяперашняй беларускай літаратурнай творчасці уся яна ўсё-таки занадта нейкая па навыку савецкая такая апісальная ёсць сярод маладых цікавыя аўтары я тут нагадал э, анатоля сыса у ці хаця падамчыка ці іншых якіх імёнаў у гэту секунду не, не памятаю у іх ёсць гэта інтэлектуальнасць ёсць інтэлігентнасць але не хапае ім яшчэ мастацтва штату бо добрая літаратурная фраза гэта такая фраза у якой ёсць артыстычнасць слова і думка філасофскі падтэкст мудрасць мудрасць без мудрасці літаратуры няма. І таму я сёння, калі атрымліваю, скажам, полымя ці маладосць, то неяк машынальна я шукаю у гэтых часопсах перш за ўсё нейкіх успамінаў. Некі успамінаў ці скажам, дзённікі Масіма танкамі мяне цікавяць ці нейкія разважанні, эти успаміны бо во успамінах я знаходжу нейкія факты і мяне не цікавіць іх інтэрпрэтацыя але мяне цікавіць сам факт а что значыць то гэта ўжо справа майго розуму вострая брама у Недельная перадача беларускай службы радыё свабода. Дарэчы, вельмі лёгка заўважыць непасрэдную сувязь паміж характарам літаратуры і матэрыяльным утрыманнем. Хто аплочвае газету або часопіс, той, як кажуць, і замаўляе музыку. Ад пачатку літаратурныя выданні не самаакупныя. І калі плоціць улада, тады і густы ў выданні мусяць быць такія, як ва ўлады, якая сёння атрымае курс на рэсаветызацыю по-моему, савецкі дух, пра які кажа спадар сакрат, вытлумачваецца менавіта гэтым. Тыя ж выданні, якія змушаныя самі адшукваць сродкі, маюць вядома тысячу і адну сваю загану. Вось толькі саветчыны ў гэтым пераліку няма. Свежы прыклад такой літаратуры новая кніга прозы Адама Глёбуса Койданова. Тут пануе зусім іншы дух, хутчэй антысавецкі, а насамрэч не адмаўляльны, а самасцвярджальны, свой. Адам Глёбус хоча жыць вечна, нават пасля смерці. І каб тыя людзі, якіх ён ведаў у дзяцінстве і якіх ужо няма, працягвалі жыць сваімі клопатамі і выяўляць свае непаўторныя характары. І каб мястэчка Кдаава, дзе ён нарадзіўся і гадаваўся, не прападала з ягонага далягляду, нават калі яму ніколі больш не давядзецца туды паехаць урэшце гэта ж трэба паехаць і абавязкова чым-небудзь расчаравацца бо ўсё не так як было ў тваім дзяцінстве а як зрабіць каб не ездзячы апынуцца там у койданаве і дзяцінстве нават калі ў гэтую хвіліну ты ляціш у бангкок або з барселёны або просто шпацыруеш па менску як можа ўсё гэта існаваць калі яно даўно скончылася вядома ва ўспамінах у толькі ж успаміны хутка сціраюцца а адам глёбус хоча жыць вечна ён піша кнігу дзе ягоная койданова разам з койданаўцамі і самім адамам глёбусам ператвараюцца з мінулага ў перыядычнае адам глёбус стварае вобраз беларускага мястэчка такі вобраз быў у нас перад вайною і да рэвалюцыі але персонажамі местачковых анекдотаў выступалі амаль адныя жыды якіх у мястэчках было до да 90 процентаў жыды стварылі цэлую местачковую культуру ў беларусі і на ўсіх абшарах вялікае княства літоўска але ў вайну жыдоў выбілі немцы а найбольш яркіх беларускіх персонажаў пазабівалі бальшавікі спатрэбілася 50 гадоў каб пачала завязвацца новая ўжо без жыдоў местачковая беларуская культура яна як неабходная звязка паміж спрадвечнай нашай вясковай культурай і беларускім горадам якога яшчэ няма вядома усе гэтыя 50 гадоў жылі сваім жыццём нашыя мястэчкі і пісалі свае кнігі нашыя пісьменнікі але мястэчкі мусілі перажыць свае страты забыцца на вынішчаных сваіх жыхароў прывыкнуць да людзей якія прыехалі на месцы забітых з вёскі або з рассеяй нарадзіць новых уласных дзяцей якія здолеюць пісаць кнігі А наши письменники у весь этот час думали про литературный процесс и про социалистичный реализм, який отмовляя вечное житё. Вот чему яны не написали книгу про Койденова або Лепель, або Мазыр, где б местачковые истории разом со своими героями с простых здарэнняў перетворались у здарэнні периодичные. Дарэчы, за гэтага і самі пісьменнікі не засталіся ў вечнасці, як і іхныя творы. Адам Хлебус зрабіў вельмі простую, але разумную справу. Гэта ж можа зрабіць кожны, каму Бог даў хоць крупіну таленту, апісаць здарэнні і людзей свайго роднага мястэчка. І ўсё, што апісанае, застанецца жыць пасля смерці. Бо колькі будзе жыць свет, Іван Мелько будзе губляць сваю шкарпэтку і нікуды не дзенеся, будзе тапіцца прыгожая валя. Хоць можа быць прачытаўшы пра валю нейкая іншая валя з іншае мястэчка неяк і засцеражэцца ад вернай пагібелі і перахітрыць свой лёс дзіўна што дагэтуль ніхто ў беларусі не напісаў такую кнігу здаецца усе толькі пра тое і распавядалі колькі заўгодна ў нас характараў і выразнага рэгіяналізму але за характарамі не паўстае цэльны вобраз паселішча, а паселішча асацыятыўна не навязваецца да характараў сваіх насельнікаў. Фігуральна кажучы, такую кнігу можна зрабіць з кніг ціня кожнага нашага шматтамовага пісьменніка, выкарыстоўваючы нажніцы і клей. Але гэта ўжо будуць іншыя творы іншых краявід. У мінулых перадачах мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі пачаў свае расповеды пра Менск. Седзячы ў кавярні на 22 паверсе гатэлю Беларусь наш аўтар назіраў за будоўляй палацу рэспублікі. Аказваецца, пад гэтым палацам задуманы яшчэ адзін і не палац, а цэлы падземны горад. Седзяч у кавярні гатэлю Беларусь на паддашку самого высокого будынку Менску, азіраючы наваколля, я прыгадаў адну з бясконцых менскіх гісторыяў. Гэты гатэль будаваў архітэктор пагарэлаў, адзін са старэйшых архітэктараў Беларусі, родам зачакава з Украіны. Аб'ект мусілі здаць да 70-х угодкаў кастрычніцкай рэвалюцыі. спяшаліся. У 1984 году хмарачоў з гатэлю быў амаль гатовы. Ды раптам Балотныя менскія глебы не вытрымалі цяжару бетону. Дырэктар інстытуту геадэзіі, у якім рабіліся доследы пад будаўніцтва, знялі. Інжынер геадэзіст, які непасрэдна кіраваў даследаваннем, павесіўся, баючыся суду. Аднак що абышлося. Да таго боку, які да ўсадку прыбудавалі рэстаран і сауну. Аб'ект быў здадзены своечасова. Менская земля малапрыдатная для будаўніцтва хмарачосаў, тоннелю ці яшчэ чаго такого. Палменску стоит на болоте. Каб збудаваць плошчу коласа і вуліцу харожай давялося стварыць гігантскую бетонную подушку. Метрапалітэн узводзілі ў суцэльныя твані, таму ён менску неглыбокі. Зрэшты, з вышыні, на якой я сяджу, гэта не відаць. Відаць гару верхняя горада, на якой вырас палац. Дарэчы, менскія горы цалкам прыдатныя для любых інжынерных працаў, бо ў іх сярэдзіне шчыльная гліна. Таму старыя менскія камяніцы мелі глыбокія сутарэнні часам некалькі паверхаў. У сярэдзіне 17 стагоддзя гару верхняе места прарэзалі падземныя хады паміж каталіцкімі кляштарамі. Напэўна, каталіцкім ніхам было што хаваць ад хцівых рук купантаў. У наш час гэты падземны горад быў знойдзены выпадкова. Зянон пазняк апісвае гэтка такім чынам. Падчас будаўніцтва кінотэатру перамога каля руінам колішняя кляштару бенедыктынак коўш эскаватара праваліўся пад зямлю перад рабочымі раскрылася сярэднявечнае сутарэнне. Некалькі чалавек са свечкамі спусціліся туды і пабачылі прасторны ход у бок плошчы свабоды. Яны прайшлі каля 150 метраў, як свечкі пачалі гаснуць. Гэта азначало, што наперадзе скапленне вадароду. Канец цытаты. Па вайне сутарэнне засыпалі, бо было не таямніцу. Недзе ў гэты ж час быў знойдзены другі ход у двары колішня кляштару бернардынак які стаў жылым домам па вайне раптам пасярэдзіне двара пачала правальвацца зямля аж пакуль не адкрыўся ўваход у глыбокія лёгі туды памкнуліся дзеці якія натыркнуліся на груду шкілету бацькі напалоханых дзяцей завалілі ўваход смецем рэшце насыпалі вялікую клюмбу у метры вышынева пра падземны горад загаварылі зноў калі пачалося будаўніцтва метро Але дзе там трэба было ратаваць хаця б тыя помнікі, што былі зверху. Аднак археолагі ўсё ж цягнуліся да разгадкі таямніцы менскіх падзямельляў. Калі ўявіць, якой яны даўжыні ад кінатэатру перамога да свіслачы, то там абавязкова мусілі быць вентыляцыя, прылады да забору вады, магчыма, нейкія асобныя памяшканні, пераходы. Зусім недавно я бачу, як археолог Валянцін Соболь знайшоў галерею, перакрытую цыліндрычнымі скляпеннямі, зусім побач са сіслачу на вуліцы гандлёвай а ігар чарняўскі спрабаваў раскапаць уваход у двары таго кляштару бернардынак але сам лёс сцяражэ падземны горад у абодух археолагаў не хапіла фінансавання і часу спадзяваліся на незалежнасць мала хто з менчукоў здагадваецца пра другую таямніцу шмат гадоў таму под кастрычніцкай плошчай быў запраектаваны і закладзены падземны горад да часоў галоснасці было далёка на а неўзабаве пачаўся карагут уладу. Улады незалежнай Беларусі пра недабудаваны Менск пад зямлёй ўжо нічога не ведалі. Падчас будаўніцтва палацу рэспублікі пра яго раптам згадалі. Слова архітэктару перагову, кіраўніку праекту палацу. Мы планавалі да завяршэння палацу раскрыць всю дзялку, выканаць апорныя канструкцыі, добраўпарадкаваць, уже готовы выхады з двух канцоў метро. Але сёлета ўсё засыпалі пяском. Канец цытаты можна зразумець крыўду перагова бо ён стаў бы аўтарам не толькі нічуана па памерах маху але і цэла падземнага гораду цэнтрам якога стаў бы палац гаворыць аўтар перагова архітэктор лявонці зданевич калі александр григорьевич лукашенко быў у нас на суботніку я далажыў яму пра падземны горад ён аднёсся станоўча конец цытаты цяпер не сумняваюся падземны менск будзе будзе горад тры паверхі ніж паміж трыма лінімі метрапалітэну звязаны з ім горад без сонца і дажджу горад без холаду і спёкі сістэма гаражоў крамаў рэстарану выставачных залю калтаючы каву на 22 паверсе гатэлю беларусь з насцярогаю паглядаю ўніз напэўна мне было б спакайней каб не ведаў якая няпэўная ў менску глеба балотная выслухалі перадачу сергея дубаўца вострая брама на У ёй бралі ўдзел Сергей Харэўскі, Сакрат Яновіч і Сергей Шупа. Гучала музыка брамса і сэнсанса. -Сен